що сотворити? Про це ж йдеться насамперед загнуздати їх. Коли на всій землі запанує розум, він і так забрав собі все, вигадав міф про свою винятковість і необмеженість. А сам же м'який, сіра м'яка речовина. Перш ніж щось почати, вчені дуже довго думають. А гітлери і піночети не думають, хапають дубину і б'ють по голові. Система буде відрегульована так, що вона автоматично вибиватиме з рук дубину. Припустимо, Заглуздають і відрегулюють. Проте ми не знаємо, що це буде як житиметься в лімітованому світі. Природа не закладала нам лімітування, вона створювала нас для чогось іншого. Для чого? Для роботи. Мене в начальники, тебе в мої підлеглі, для любові. Дядько його знає для чого. Може, для того. Подивися на оту пару. Отано в червоному. Шия, як у Нефертіті. Вона її так тримає, щоб не було зморщок. О, та ти щось тямиш. А то я вже думав. Я про тебе також. Ха-ха-ха. І оті дві нічого. Руда й білява з сережками. Е, ні хитро і вже трохи п'яно посварився пальцем Тищенко. Ти вже сьогодні один раз хотів мене купити. А тепер не купляю. Він підсунув до себе тарілку з оселедцем, але цибуля на оселедці була така в'яла й синя, а оселедець такий сухий, що він відсунув назад. Всі приходимо до таких думок. Життя кінчається, а ми ще й не поблудили. Замолоду в мене трохи було. Дряпалися з жінкою і підозрював її трохи, ну й кілька разів ходив до дівок. Гарна і паскудна штука, скажу я тобі. Не міг заспокоїтися, коли не прийду додому і не пересвідчуся, що все гаразд і поки не переконаю себе, що це востаннє. А потім перестав. Зрозумів, що, мабуть, для цього не влаштований. Чому? Та я ж уже пояснив муки совісті. А може, просто страх? І страх теж. Все в одному комплексі. От є в мене приятель спортсмен по цьому ділу? Так, але він клянеться, що кожного разу закохується і каже, що без цього не може. Він тоді й працює краще. Самовиправдання. Всі ми трохи блудники. Але, але що? Не всі допускаємо себе до цього. Оце і є порядність. Тищенкові довелося підвищити голос, бо знову заграли музики. Мабуть, ну, не найвищого штибу, найвищого, коли душа морщиться від самої думки про те. Але таке чи й буває. А ти? Ти хоч раз, ну, хоч один вечір провів з чужою жінкою. Таку розмову майдан повів уперше, і то з кількох причин. Насамперед йому здавалося, що має таке право, бо бачив Тищенкову Ірину в парку з іншим. Йому було і шкода Тищенка, і поймала якась моторошна радість. Все таки то була не його дружина і хотів одержати з цього користь собі. Ти не бійся, я ж признався.